Pružena ruka Poštovani slušatelji, dobar vam dan želim u emisiji Pružena ruka koja se bavi svakodnevnim problemima osoba s invaliditetom te njihovom uključenošću u društveni život. Danas smo u Vinkovcima, u gostima kod udruge osoba s invaliditetom Bubamara. O udruzi razgovaramo sa izvršnom direktoricom, psihologinjom Majom Šibenik. Evo, udruga e, Bubamara postoji od 1984. godine i okuplja sve osobe s invaliditetom, dakle u pitanju su različite vrste invaliditeta, od prije svega fizičkog invaliditeta do intelektualnih teškoća, e, okupljamo osobe i sa nekakvim mentalnim teškoćama, odnosno psihičkim e, problemima i drugim, znači, nekim psihomotoričkim senzornim teškoćama i, i slično, njihove različite kombinacije. Dakle, kod nas su dobrodošli svi e, koji imaju bilo kakav problem e, i bilo kakvo oštećenje, invaliditet s njim povezan nekakav e, deficit i primamo sve osobe, dakle, neovisno o dobi. Koliko članova ima udruga? E, udruga broji oko 1500 članova, kažem oko taj broj e, se mijenja, imamo e, velik broj zainteresiranih i novih članova, uključuju se osobe koje nisu da kažemo klasične nekakve priče sa invaliditetom, nego sve više imamo nekih kroničnih bolesnika, pa evo u zadnje vrijeme imamo i osobe čak koji imaju utvrđen invaliditet na osnovu kronove bolesti i nekih E, drugih oboljenja koje ne bismo mi nužno ovako laički povezali s invaliditetom, ali uzrokuju znatan invaliditet u životima ljudi. E, stručni tim, predstavite nama barem okvirno osobe koje se bave. E, evo ovdje u udruzi imamo različitih zapravo profesija na jednom mjestu okupljenih. E, taj broj se povećava sve više sa, sa projektima i sa nekim e, novim aktivnostima koje dolaze. E, prije svega naš predsjednik i tajnica su oboje socijalni radnici. Evo i sama sam psiholog tako da to su neke recimo više humanističke djelatnosti koje, koje nas guraju u, u ovu priču. E, socijalno i u područje zapravo osoba s invaliditetom i nekakvih zastupanja prava interesa osoba s invaliditetom, ali imamo ovdje i zaposlene pravnike e, na projektima e, imamo još nekoliko socijalnih radnika, njegovatelja sad na ovim novim projektima. naravno, nekako je potrebno to sve i financijski ispred, pa imamo računovođe, ekonomske stručnjake, financijske stručnjake i, i slično. Otprilike raznolik tim. ovdje u samoj udruzi, znači u, ovom baznom dijelu ima nas dvadesetak zaposlenih. Ali evo kažem, kako su novi projekti, trenutno je 13 projekata u provedbi, tako da to je opsežan posao i ima puno posla, tako da sve, sve nas je više. Uskoro nam neće biti ovaj prostor dovoljan. E, ako pričamo o prostoru, e, možemo spomenuti gdje se nalazite. E, evo, nalazimo se u Vinkovcima, u Vatrogasnoj ulici na broju 5. Ovo je prostor Vinkovčanima poznat kao prostor nekadašnje šeste škole. Ovdje je nekad bila osnovna škola. Nakon ostvarivanja novog prostora za školu, ovaj je prostor nama dodijeljen od strane grada i evo na tome im moramo zahvaliti jer zaista je važno E, i, i ovaj, što su nas prepoznali i što su nam udjelili ovakav prostor na korištenje. To je našim članima jako bitno da imaju nekakve prostorije gdje se mogu okupiti i družiti, ali gdje mi možemo obaviti sve ostale poslove vezano uz samu udrugu. Mi zaista dobro surađujemo i s drugim e, ustanovama ovdje, sa Centrom za socijalnu skrb, sa Zavodom za zapošljavanje, ali isto tako što se tiče jedinica lokalne i područne samouprave i s gradom i sa županijom, izvrsnu suradnju ostvarujemo i stvarno stvarno moram reći da, da smo time jako zadovoljni. Mhm. Udruga postoji više od 30 godina. Ako se, evo, retrospektivno okrenemo e, prema, prema počecima, e, po čemu se razlikuje ovo? Što se promijenilo od 1984. do sada? Dakle, na početku e, se radilo o nekakvim, o manje zapravo različitih vrsta invaliditeta, sada to već poprema jednu širu dimenziju i što se tiče diagnostike, Sada imamo dosta članova i sa autizmom, ranije to možda nije bilo tako ni prepoznato. E, evo kažem i, i osobe sa kroničnim bolestima se više su prepoznate kao osobe s invaliditetom koje s obzirom na svoje tegobe ne mogu više u istoj mjeri obavljati aktivnosti kao što su to mogle ranije i prije bolesti. Tako da to je jedna promjena svakako koja se dogodila. E, drugo što se dogodilo je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, što je za nas značilo zapravo jedan izvor sredstava i, i mogućnost apliciranja na projekte, ostvarivanje različitih aktivnosti i financiranje iz, iz projekata Europske unije koje nam puno znači za ideje i projekte. Mhm. E, s obzirom na oblik invaliditeta osoba s kojima surađujete, sigurno dobro ste upućeni i ukupnu problematiku. E, možete li izdvojiti koje su temeljni problemi osoba koji svako, svakodnevno e, su rade, u stvari s kojima radite? svakodnevno? E, da, e, problemi su, da kažem uvijek isti, evo sad smo razgovarali o 84. i o danas, problematika, bez obzira što se vrijeme promijenilo, je, je tu negdje ista. To je prije svega marginalizacija, oni su negdje na, na, na marginama društva, isključeni su iz nekih društvenih sadržaja, e, kod nas tim više što još uvijek je velik dio područja e, ruralan. Mi imamo dosta članova koji su sa sela, koji su na nekim područjima gdje im nisu dostupni e, ni ovi osnovni sadržaji, dakle vezani uz, uz medicinsku njegu i skrb, a o društvenim i nekim obogaćenim sadržajima da ne govorim. Tako da evo to, to je neko naše područje gdje mi onda nalazimo uh, poticaj i temen za svoje djelovanje i tražimo kako doskočiti tome što učiniti da, da te osobe privučemo uh, u društvenu zajednicu, da im damo uh, veću mogućnost uključivanja, sudjelovanja u sadržajima različitim uh, i da ih zapravo potičemo da, da postaju neovisniji, samostalniji E, da ostvaruje jednostavno svoja prava koja imaju kao i svi drugi ljudi. Mhm, ako bismo konkretnije E, kako problem mobilnosti rješavate? E, problem mobilnosti rješavamo e, isto tako nekim projektnim aktivnostima, tako da evo imamo nekoliko kombija, još sad čekamo još dva, kojima osiguravamo prijevoz osoba s invaliditetom. Njima je omogućen prijevoz do, ovdje, dakle, do same udruge, gdje imaju organiziran neki poludnevni E, boravak, e, druge od njih dolaze čisto iz, e, potrebe svoje dakle da obave neke aktivnosti u gradu ili neke stvari koje su im vezane uz zdravstvene preglede ili slično. tako da u tom segmentu oni mogu u svakom trenutku nazvati imamo dežurnog vojitelja prijevoza koji onda dogovara s njima način na koji će se i kada i kako će ih dovesti do grada. Mhm. U zadnje ha vrijeme, možemo se reći desetljeće, e, često čujemo, evo spominje se riječ inkluzija, e, socijalna uključenost osoba s invaliditetom, ta krajnja, krajnji, e, kako bi rekao, oblik integracije, to je ono ka čemu stremi društvo razvijeno, razvijeno društvo, gdje smo mi sad u Hrvatskoj po pitanju inkluzije? Po pitanju inkluzije mi smo e, dosta daleko, nažalost, to moram reći, ali optimistično vjerujem da, da evo, i mi radimo na tome i da, da se stvari mijenjaju na bolje. E, to je što se tiče e, same inkluzije područje u kojem postoji svijest i sve više se o tome govori, sve više negdje u medijima i, i općenito u nekom svakodnevnom govoru možemo e, naći na takve teme i kao nešto što se e, podupire na čemu se radi i o čemu se nastoje osvijestiti i e, stručna ali i šira javnost. Tako da e, što se tiče toga postoji nekakav pokret da kažem osvješćivanja same potrebe za inkluzijom i nekako upućivanja ljudi u to što inkluzija jest ali na samom praktičnom području to je još uvijek daleko od onoga kako bi trebalo biti. na e, no, unatoč tome, evo, mi se trudimo i radimo na, na tome da zaista ne ostane sve samo na, na pisanom nekom e, dijelu i na, na pisanoj riječi, da to prevodimo u dijela i da stvarno u praksi te osobe uključujemo, da oni isto tako ostvaruju svoje pravo e, na sudjelovanje u nekim društvenim sadržajima što je također evo mikros projekte, e, da se e, ostvaruju nekim svojim talentima, da se ostvaruju nekim svojim vještinama e, i evo kroz, kroz ovaj projekt e, zapošljavanja u okviru Buba Bara da ostvaruju svoje osnovno pravo, odnosno pravo na rad kao temeljni nekakav element inkluzije koji vuče od prije e, problematiku povezanu s obzirom da osobe s invaliditetom koje su naši članovi, ali i općenito u Hrvatskoj je takva situacija, ranije nisu imali kvalitetne mogućnosti za obrazovanje i za ostvarivanje nekakvih svojih potencijala to je dovelo do toga da su zapravo oni većinom ili nezaposleni ili zaposleni u zanimanjima nekog nižeg platnog razreda. E, tako da smo mi poučeni i zapravo inspirirani nekim primjerima dobre prakse iz inozemstva odlučili se pozabaviti tom tematikom, ući u jedan projekt socijalnog poduzetništva gdje bismo zaposlili osobe s invaliditetom koje mogu i žele raditi. To je po meni e, višestruko vrijedan projekt iz razloga prije svega njihovog radnog angažmana, što je jako važno jer u svakodnevnom kontaktu s njima primijetili smo da im nedostaje upravo to. Da se oni ujutro e, bude s nekom mišlju da moraju biti u toliko i toliko sati na nekom mjestu, da su e, kroz e, to što moraju biti na nekom mjestu, što odrađuju neki dio, da su oni potrebni negdje, njihov angažman je negdje cijenjen, e, taj radni, radni angažman i njihova radna aktivnost da je primjećena da je isto tako i plaćena jer bez obzira na ovu pozadinsku sferu financije su isto tako e, važne za njih jer većina njih je kažem izložena povećanom riziku od, od siromaštva s obzirom na eh, i eh, nedostatak zaposlenja i s obzirom na eh, veliku pripadnost kažem ruralnim područjima gdje su potpuno isključeni. E, tako da taj, taj projekt e, Buba Bar i Buba Baru kao socijalno poduzetništvo i prvi kafić u Hrvatskoj koji će zapošljavati osobe s invaliditetom nosi više struke koristi za njih e, i u tom financijskom području, ali u području samoostvarivanja, samoodređenja, u području neovisnosti i u tom smislu mislim da je, da je to veliko, da je, da je jako važno za osobe s invaliditetom. U kojoj je fazi sad taj projekt? E, trenutno smo u fazi obnove e, prostora gdje bi trebao biti smješten Buba bar. To je prostor stare kuglane u Vinkovcima koja je bila nekad jako poznata i kuglači su tu voljali dolaziti. To je bilo jako e, onako bilo, bilo je u, velikoj upotrebi poznato da kažem u tom krugu kuglača. Danas je to prostor koji je razrušen trenutno se obnavlja, jel? prije toga bio je razrušen i nije bio u, upotrebi nikakvoj. E, tako da e, opet tu, tu je korist što će se otvoriti jedan recimo nov prostor, otvorit će se jedan nov model socijalnog poduzetništva i kafić, ali i jedan stari prostor koji je nekad bio jako važan u našem gradu vratit će stari sjaj i evo u sklopu prostora planirana je plana tako da i novi sadržaj opet će biti osposobljen tako da tu su e, da kažem opet više struke neke koristi i gradu i nama i, i lokalnoj zajednici mislim da u vremenu kad, kad svi odlaze i kad je sadržaja sve manje da je važno raditi na tome da se ponudi nešto novo i da se zadrži mlade u gradu. Reakcije javnosti? E, javnost je dosta pozitivno reagirala što smo mi, iskreno da kažem, e, očekivali u startu jer e, s javnošću i s medijima dosta smo dobar odnos imali uvijek, prepoznavali su i na lokalnoj razini, ali i na regionalnoj naše aktivnosti kao važne, kao vrijedne, ali istovremeno nas je iznenadila i količina pozitivnih reakcija i, i medija i, i javnosti šire. Dobili smo stvarno puno poruka vezano za e, Buba Bar. Sam projekt je za nas e, vrlo vrijedan i sredni smo što je javnost to prepoznala i grad, e, evo što nam je izašao susret, opet kažem, osim ovog prostora koji nam je dan na korištenju u kojem djelujemo sada, u kojem smo mi sada, prostor za, za Buba Bar i za Kuglanu također nam je doniran od strane grada i prepoznata je ideja, zapravo inicijativa za otvaranje jednog takvog bara i grad je prijavio E, projekt, odnosno sam prostor e, za, za ovaj, e, rekonstrukciju i, obnovu tako jedne ovaj, sadržaja stare namjene koji će evo, zasjati jednim novim sjajem na, na obostrano zadovoljstvo i stvarno vjerujemo da će to biti prepoznato u gradu od strane naših sugrađana, ali šire jer već dobivamo reakcije od svuda E, pozitivne, dolaze nam ljudi, već su svi malo nestrpljivi, pitaju nas jesmo otvorili bubo bar, e, kad će se otvoriti, htjeli bi popiti kavu u bubo baru kao i mi sami. E, tako da evo, to je jedna lijepa priča koja se malo produžila, e, s obzirom na sve očekivali smo da će ranije e, već biti ovaj, otvoren buba bar, ali znate kako ide sa, sa tim radovima i sa svim, to se odužilo, investicija je ogromna, e, radovi su veliki, prostor je velik, cijela priča je i dobila jednu širu dimenziju, tako da sad ono što nam predstoji je unutarnje uređenje nakon što završe ovi grubi radovi E, nakon tog unutarnjeg e, uređenja postavljanja samog e, mehanizma koglane i svega onda će uslijediti otvorenje i dugo čekano zapošljavanje naših bubomaraca. Mhm, već vidim da imate i pripremljeni stručni tim za, za E, mislite na bumarce? Tako je. Imamo pripremljen stručni tim, to su evo da kažem naši pioniri bubabara koji su bili u prvom tom sastavu, ali ono što želim reći isto tako je da e, ono što smo mi učinili u kampanji je da smo naglasili e, kampanja je bila prvi kafi, kafić koji će e, zapošljavati osobe sa Down sindromom. Međutim, e, to je bilo malo i marketinški, da tako kažem, pošto je javnost dosta senzibilizirana za osobe sa Down sindromom i onako ih percipira kao simpatične, dobročudne, prijemčive, što je istina <laughs> na temelju naših članova, ali mi ne želimo raditi diskriminaciju unutar opet osoba s invaliditetom, to je nešto protiv čega smo, tako da će kod nas biti dobrodošle sve osobe s invaliditetom, ne samo osobe sa Down sindromom, nego sve one osobe koje prije svega mogu i žele raditi. E, kad govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, koje su najčešće zapreke, e, tu mislim ponajprije na zakonske Evo, prije svega to je, to je ova zakonska odredba prema kojoj se osobama s invaliditetom po zaposlenju ukida invalidnina. E, mi smo i u ovoj priči kad smo se upustili u samo socijalno poduzetništvo kao ideju i Buba Bar kao e, potencijalni oblik socijalnog poduzetništva, e, došli smo do toga i do te problematike da bi zapravo se u trenutku kad bi se onim zaposlenjima ukinula invalidnina E, zbog čega osobe s invaliditetom se teško odlučuju uopće na zapošljavanje jer njima invalidnina predstavlja neku e, osnovu to njima nije, da tako kažem, odnosno nije, nije, ne bi im trebala biti e, neka svota novca od koje oni žive. Nego bi to, invalidnina bi trebala biti namijenjena onim troškovima koji proizlaze iz samog invaliditeta. Dakle, za sve ono što, što nije pokriveno za neke osnovne E, životne troškove, tu bi trebala biti invalidnina, dakle za troškove vezane uz rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, nekakva ortopedska pomagala. E, to je ono za što bi trebala biti invalidnina ili za neke usluge koje opet proizlaze iz samog invaliditeta. E, no ono što je društveno percipirano i što se postavilo kao, kao neko uvjerenje da je ta invalidnina njima kao nekakva plaća koju ne dobivaju s obzirom da ne rade. Tu smo se mi odlučili pozabaviti malo više tom problematikom i angažirali smo se u kampanji koju smo imali u radu ono što jesi odnosno osoba s invaliditetom. E, angažirali smo se oko toga da se ta zakonska odredba izmjeni. Jer e, gledajući zdravorazumski nema smisla e, osobe s invaliditetom staviti u tako pasivnu ulogu, dakle sad vi primate invalidninu, ne radite e, ništa, izolirani ste, apsolutno niste angažirani i od te invalidnine vi trebate živjeti, preživjeti da kažem, ta invalidnina ne radi se o nekim basnoslovnim iznosima, čak što više to su simbolični iznosi koji vrlo često nisu dovoljni upravo ni za to za što bi trebali biti, a kamoli za neke dodatne e, životne troškove. E, tako da evo mislim da je kampanja bila uspješna, malo smo e, privukli pozornost i, medija, e, bilo je par gostovanja u različitim medijima na tu tematiku, malo smo potaknuli i neke osobe na funkcijama, da tako kažem, na razmišljanje. Trenutno i evo bilo je priče o nekim izmjenama e, u zakonu e, u tom smjeru. E, Posjetili su nas predstavnici Ministarstva za obitelj, mlade socijalnu politiku koji su također uvažili naše argumente koji su zaista primijetili da je to važno da se o tome razgovara i da se nešto promijeni, tako da kroz neko vrijeme očekujemo izmjenu ove zakonske regulative na radost svih onih Uh, kojih se to tiče jel? I, i onda zapravo što će nam olakšavati u velikoj mjeri uh, uh, i zapošljavanje i samo isplaćivanje jer oni će zaraditi svoju plaću vrlo vrijedno tako da će za, za taj rad biti i plaćeni. E, po vama, e, ta društvena uključenost o kojoj smo malo prije pričali, evo u idealu, kako bi trebala izgledati? E, trebala bi izgledati tako da vi ne razlikujete bilo koju osobu s invaliditetom od druge osobe u društvu. E, to je ponekad e, dvosjekli mač jer osoba s invaliditetom treba imati neke beneficije, treba imati neke povlastice i, i u nekim segmentima treba imati neke dodatne, da kažem, mogućnosti u odnosu na druge osobe. E, ali ono evo što smo mi s našim članovima primijetili, e, da oni ne vole da ih se izdvaja, ni po čemu. E, nedavno evo imali smo i radionicu i meni kaže jedna naša članica zašto stalno osobe s invaliditetom? Mene to smeta. Ja, ja, ja, sam osoba kao i svaka druga. Zašto sam ja stalno osoba s invaliditetom? Da ga njima smeta da se taj invaliditet u tolikoj mjeri ističe. E, to je prije svega problem, e, ali i ona, problem je velika stigma društvena. Evo i u svom radu susrećem se vrlo često s komentarima kako ti možeš to raditi a tebi nije teško. E, ja ne mogu, teško mi je gledati osobe s invaliditetom, ja ne znam kako da se ponašam. A sve to zapravo proizlazi iz neznanja jer e, ljudi e, se osjećaju nelagodno i bespomoćno jer toj osobi e, osjećaju da je trebaju na neki način pomoći, a ne znaju kako. Što je greška zapravo jer nijedna osoba s invaliditetom ne osjeća da njoj bilo ko treba pomagati kao ni mi kad smo u nekoj situaciji da, da sad nama neko treba specijalno nešto pomoći i jednostavno kakav stav treba zauzeti je uobičajen. kako bi zauzeli prema bilo kojoj drugoj osobi koju susrećemo gdje se ne treba ustručavati ni imenovati invaliditet, ni o njemu otvoreno razgovarati, ni spomenuti e, eventualna kolica, nemogućnost e, izvođenja određenog pokreta jer što vi normalnije pristupite osobi s invaliditetom i što manje e, se, se nekako ustručavate oko, oko toga, to je toj osobi ugodnije. Ona se osjeća da je e, prihvaćena, da je zaista to e, nešto prirodno kao što i je i da oko toga nema e, prevelike fame. Invaliditet je sam po sebi dosta težak, ali je još teže zapravo doći do tog stadija da, da ste u društvu prihvaćeni i da ne osjećate stigmu. Znamo da osim ovog za sada vama vjerojatno naj, najbitnijeg Buba Bara, e, radite i na drugim projektima koje možda nisu toliko poznati široj javnosti, pa bih sad predložila da malo o njima popričamo. E, može, evo prije svega e, pričali smo o Buba Baru, tu sam možda zaboravila spomenuti jako važnu stvar koju smo Eh, koji smo uspjeli ostvariti, a to je suradnja eh, sa HEP-om, gdje nam Hrvatska elektroprivreda je donirala jedan znatan iznos sredstava i podupirena zapravo u otvorenju Buba Bara, ali eh, podupiru i naše druge projekte i osim evo grada i, i županije koji nas podupiru. E, tu je i niz drugih e, tvrtke koje, koje su društveno odgovorne i tu moram naglasiti, zaboravila sam zapravo reći koliko je važno e, doći do toga da neke profitabilne tvrtke prepoznaju važnost ovog neprofitnog sektora i podupiru ga u, djelovanju. Što se tiče drugih projekata kojima se, kojima se trenutno bavimo, tu su neki projekti koji su već niz godina ustaljeni i koji se zapravo produžuju, obnavljaju se, neki su od 2008. i 2010. godine i ranije. E, evo ovdje su i pobrojani, vidim da, da ste primijetili. Prije svega imamo, e, možda da idem nekako retroaktivno, ovo su dva nova e, projekta palijativne skrbi. imamo dvije prekogranične suradnje, jedna je sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom i sa Srbijom imamo prekogranične suradnje na projektima palijativne skrbi gdje zapravo smo primijetili i u kontaktu s našim članovima neku aktualnu problematiku da osobe e, s invaliditetom neki kronični E, bolesnici i, i osobe koje zapravo se nađu u nekom nepovoljnom e, položaju zdravstvenom u terminalnim fazama bolesti ostaju same, e, isključene, marginalizirane, bez adekvatne prije svega medicinske, ali i psihosocijalne skrbi i podrške i to je bila neka polazna točka za, za ta dva projekta, tako da je od 1.12. zapravo i službeno kreću sa provedbom ti projekti. Tome se veselimo, velik broj ljudi je prošao edukaciju iz područja osnova e, palijativne e, skrbi, tako da e, nakon samog projekta evo oni, oni će nekako posjedovati ta znanja koja će sigurno biti korisna i nadamo se da će i po samom kraju zapravo same provedbe projekta doći do toga da će usluga postati održiva i da će država preuzeti cijeli taj koncept s obzirom na, na samu situaciju sa paletinom skrbi koja je pogotovo u našim područjima poprilično nedovoljno razvijena i da kažem loša. E, drugi projekti su e, prevencija institucionalizacije, to je ovaj projekt koji mi i članovi zovemo boravak poludnevni. E, to je projekt u kojem e, je njima omogućen prije svega dolazak ovdje u udrugu. Svaki dan e, naši su članovi udruzi od 3 do 7 na večer, četvrtkom je to od 5 do 9, četvrtkom je disko večer. to je njima, da kažem, možda najvažnije od svega. Evo, to je, to je jedan tako, da kažem, banalan banalna stvar za nas ostale, ali njima je omogućeno druženje, njima je omogućena zabava, e, e, međusobno e, učenje, znači gdje imaju radionice različite, imaju organizirane nekakve kreativne sportske aktivnosti, imaju jedan dan, srijedom je kulinarstvo, uče nešto kuhati, praviti kolače i slično. E, te neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo njima su od velike važnosti i e, imali smo situacije da je bio odgođen poludnevni zbog nekih ovdje problema sa sanitarnim čvorom. Oni su bili strašno nestrpljivi i da su čekali ponovno zapravo da, da, da dođu ovdje da se druže i da provode vrijeme skupa. E, to je E, projekt koji se kontinuirano provodi, taj poludnevni je stvarno važan jer i mi smo u kontaktu e, tu sa članovima, vidimo koje su njihove e, potrebe, vidimo što im treba, u kojem smjeru da idemo dalje, tako da koliko je važan njima, važan je i nama jer ono što imamo na umu cijelo vrijeme je da je udruga ovdje zbog članova. Znači članovi su ti koji su nama važni, njihove želje, potrebe, E, i što mi možemo za njih učiniti. Evo, to, to je ono što nas cijelo vrijeme e, vodi. E, drugi su projekti u koje smo uključeni psihosocijalna podrška u ruralnim područjima, evo već sam ranije spominjala problem, problem zapravo e, marginalizacije e, u figurativnom, ali i u doslovnom smislu prostorne marginalizacije osoba s invaliditetom u našoj županiji, s obzirom da su naši članovi iz cijele županije, a znamo da ima dosta seoskih područja, tako da taj projekt je dosta važan s obzirom da ih Eh, se obilazi i, evo imamo njegovateljicu koja djeluje na tim eh, područjima, pruža im se također i mogućnost psihosocijalne podrške eh, i što je važno i za članove, ali i za obitelj. E, naših članova. E, drugi su projekti osobne asistencije za osobe s invaliditetom e, koji također kontinuirano provodimo. Također sudjelovali smo i kao podrška niz godina na projektima pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Uključili smo se i u dodatne projekte koji se bave zapošljavanjem osoba sa psihičkim teškoćama i problematikom zapošljavanja osoba s takvim teškoćama e, gdje zapravo e, sudjelujemo e, u jednom europskom projektu gdje ćemo vidjeti primjere dobre prakse pa evo nadam se nešto od toga moći primijeniti u, svojoj zajednici. također imamo i druge projekte još koji su povezani sa, sa ovaj, onim razdobljem e, nakon poplava u projektu Boards Without Borders nabavili smo i spasilačke e, čamce za e, osobe s invaliditetom, dakle čamce koji su potpuno prilagođeni za prijevoz osoba s invaliditetom, imaju rampu koja se spušta, tako se lako mogu kolica i različita pomagala prijeniti u čamac. U tom projektu također nam je omogućena nabava novih kombija za, za prijevoz osoba s invaliditetom. Tako da evo, spektar je zaista e, širok, e, radi se puno, e, radimo svašta, to je šaroliko je zapravo cijelo ovo područje, kao što vidite u svakom projektu neka je druga problematika prisutna, ali ono što se trudimo je da, da svaki od tih projekta zaista odgovara na neku realnu potrebu osoba s invaliditetom, jer projekt nije niti za nas, niti za one koji će se zaposliti na projektu, nego zaista za, za tu neku ciljnu skupinu za osobe s invaliditetom. Zahvaljujem na sadržajnom predstavljanju udruge Bubamara i njenih projekata izvršnoj direktorici psihologinji Maji Šibenik. A danas smo imali priliku razgovarati i sa predsjednikom udruge Tomislavom Velićem. Hvala lijepa na pozivu da sudjelujem u vašoj emisiji. Prije svega želio bih pozdraviti sve vaše slušatelje, a naročito osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji. E, udruga Bubamara postoji više od 30 godina i možete nama ispričati malo o počecima. Pa kao i uvijek roditelji koji su u sustavu koji je bio, a još uvijek je, ne podržavajući, odnosno socijalno je osjetljiv na deklarativnoj, ali ne i na stvarnoj razini, roditelji su se odlučili udružiti još tamo 70. godina prošlog stoljeća pa je to prvo bilo društvo e, e, osoba s mentalnom retardacijom, društvo e, osoba s cerebralnom paralizom. Kroz svoj rad bili su mala udruga i tako brinili su se za, samo za svoje članove, relativno nevidljivi, ali s godinama kroz rad, trud mnogih uključenih, prije svega roditelja, osoba s invaliditetom, sve više se uključivala i zajednica, stvarao se onaj najpotrebniji odnos, a to je partnerski odnos, gdje je pomalo, gdje su ta društva bila sve vidljivija, na kraju su se ujedinili u 1984. udrugu Bubamara i od tada djelujemo pod ovim nazivom, dakle udruga osoba s invaliditetom Bubamara. Naše djelovanje pokriva područje cijele Vukovarsko-Sremske županije, dakle mi nismo isključivo Vinkovačka udruga, iako je to naše sjedište. Djelujemo onako kako znamo i umijemo, e, kvaliteta života osoba s invaliditetom nam je imperativ, e, ali i neko opće dobro, zapravo radimo za cijelu zajednicu i trudimo se biti vidljivi i učiniti nešto korisno. Kroz taj svoj rad, kroz tu našu povijest, bilo je svakakvih i prilika i neprilika. Ja vjerujem čvrsto da smo mi išli uvijek u pozitivnom smjeru prema naprijed, možda manjim koracima nego što smo očekivali, nešto i zbog naših grešaka, ali prije svega, naročito u toj prošlosti, zbog nepodržavajućeg sustava koji nam nije dozvolio da se raširimo, odnosno da činimo ono što želimo. Kada govorimo o civilnom društvu, moramo reći da je i po definiciji on zapravo stup društva uz politički, gospodarski, civilno društvo čini treći stup koji nosi cijelo društvo i ono je u našem sustavu dosta zanemareno. Moram reći jednim dijelom je opravdano jer u mnogim udrugama postoje brojne anomalije, brojne udruge postoje samo radi sebe, radi nekoliko uključenih ljudi a mi doista ne želimo dobiti takav status, činimo sve što možemo kako bi bili od općeg dobra, nekad mi se čini da je to opće dobro naša mantra. Istina je, svi mi zaposleni primamo plaću, iako tu ima jako puno volonterskog rada, e, truda, ne samo zaposlenih, već i članova i mnogih građana, ali Buba korača naprijed, i pokušati će i dalje ispuniti svoju svrhu, svoj bit, a to je činiti dobro prije svega osobama s invaliditetom u smislu popravljanja kvalitete njihovog života. E, koliko znam, osobno ste pa, uključeni u, taj rad e, iz perspektive e, osobe koja u obitelji ima osobu s invaliditetom. E, jel može se, možete nama evo, ispričati kako u Hrvatskoj živjeti život osobe s invaliditetom? Dakle, kada pričamo o osobama s invaliditetom, onda mi ne pravimo tu razliku e, osoba s invaliditetom u obitelj. Tu je nekako znak jednakosti, jer svi još uvijek u našem društvu koje je tradicionalno, e, obiteljsko, grab je iz istog lonca, svima ista žarulja još uvijek svijetli. Mnogi roditelji, očevi, majke, pa braća i sestre ili ostali članovi obitelji trpe invaliditet pa ponekad i teže nego sama osoba s invaliditetom. To je dosta relativno ovisi o dijagnozi. A ono malo što sustav daje, daje osobama s invaliditetom, ali članovima obitelji ništa nema nekakve podrške, e, da li psihološke ili materijalne ili bilo koje druge vrste i vrlo često su obitelji prepuštene same sebi. E, možda neka majka koja ima dijete sa 100% invaliditetom ili odraslu osobu s invaliditetom nema papir ono rješenje da je osoba s invaliditetom, ali tko može reći da njena duša odnosno patnja koju ona trpi gledajući i živeći život svog djeteta, ko može reći da i ona sama nije osoba s invaliditetom i da ne treba podršku. Stoga Bubamara čini sve što može kako bi se i, i kako bi se cijele obitelji, ne samo osobe s invaliditetom, na neki način upoznale sa svojim pravima, mogućnostima, potencijalima. mnogi od naših članova ili članova obitelji, a to je vrlo česta pojava, ne znaju elementarna prava. Nisu upućeni vrlo često iz razumljivog razloga. Zamislite kada imate osobu s invaliditetom o kojoj treba skrbiti 24 sata, kada zapravo nemate niti 5 minuta vremena za sebe, a morate pronaći vrijeme za kopanje u toj šumi propisa koju često ni sami socijalni radnici, a meni se čini ni oni koji su pisali te zakone i pravilnike u potpunosti ne razumiju, možete onda zamisliti kako se osjeća neki otac, neka majka, brat, sestra ili nebitno, kada treba ishoditi i ostvariti neko pravo pa počnemo od nekih banalnih prava, poput prava na pelene ili e, bilo koje drugo pomagalo. M je skupo, M toliko e, je zakomplicirana procedura, preadministrirana nam je država, stoga ono pomaganje ljudima, a svi ljudi, a to na kraju krajeva i ustavno pravo, imaju pravo na život, imaju pravo na samoodređenje, pravo na rad, pravo na stanovanje, pravo na zdravlje, sport, kulturu i da ne nabrajam sada sve segmente koje čine život. Nekako čini mi se da je previše da su osobe s invaliditetom previše ekskluziva Ministarstva socijalne politike. Iz naše perspektive je to nedopustivo, jer kao što sam rekao, ljudi žele stanovati, obrazovati se, raditi, a ne samo primati socijalnu pomoć, pa je na taj način inhibirana zapravo cijela obitelj i osoba s invaliditetom, ali ako ćemo gledati u konačnici i cijela zajednica. To je nešto što bismo željeli promijeniti i u tom smjeru djelujemo i radimo je već 30 i nešto godina pokušavajući senzibilizirati javnost, ali i otvoriti vrata pravima jer osobe s invaliditetom su ljudi. E, oni su ili dobri ili loši ili su sposobni ili su nesposobni, dakle kao i svi ljudi. Oni nisu nikakva posebnost, osim što imaju možda posebnije potrebe, da li u pristupačnosti, da li već, teško mi je sad to skupa nabrati, jer to je doista veliki širok pojam, pa bih samo želio, evo i kroz ovu emisiju, stoga vam se i zahvaljujem što ste nam omogućili da se naš glas čuje. Podsjetiti ljude da osobe s invaliditetom žive tu oko nas, samo nisu baš vidljivi. Željeli bismo da izađu iz tih svojih soba, da su prisutni u zajednici na sve moguće načine. Željeli bismo da mogu pokazati svoju vrijednost. Sjajna poruka za kraj. E, ja e, vam želim da ostvarite sve vaše ambicije, da se vaše nade, želje, da se ispune i puno uspjeha u radu vaše udruge. Hvala vam lijepa. Evo ja se nadam da će se vaše želje e, ostvariti, a mi ćemo učiniti sve što možemo da to tako bude. Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju Pružena ruka